onome zbog čega se uzima abdest i šta to kvari abdest. Također govorili smo o pojedinim greškama koje se čine tokom uzimanja abdesta od strane dobrog, dobrog broja muslimana. Kod abdesta, prilikom uzimanja abdesta, javlja se još jedan propis koji se često praktikuje iz neznanja a to je potiranje pomestvama, mesh pomestvama. Prilikom uzimanja abdesta, kako uzimamo abdest redoslijedom, na kraju, kada trebamo oprati noge, pojedini od muslimana na svojim nogama nose mestve. Pa tokom uzimanja abdesta, kada dođu do momenta, do trenutka pranja nogu, onda oni potiru po svojim mestvama. I to je dakle propis kojeg potvrđuje i sunnet Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i islamski učenjaci su složni po pitanju njegove osnovanosti. Dakle, mesh po mestvama je propis koji je puno važan. Mestve mogu biti sačinjene od kože, mogu biti sačinjene od vune, platna i sličnog. Svega onoga što se oblači na nogu. Dakle, i u današnje vrijeme čarapa može da zamijeni mestve, kako kažu islamski učenjaci. Čarape mogu biti mestve. Kao što rekoh, ovaj propis, mes po mestvama, potiranje po mestvama, ima uporišta u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam i govoru islamskih učenjaka, odnosno iđma'u, jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Kaže Imam Ahmed Rahimehullahu ta'ala, u mome srcu nema ni malo sumnje kada je riječ o meshu po pomestvama, o njegovoj dozvoljenosti, njegovoj osnovanosti, više od 40 hadisa Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam govori o meshu. Kaže Hasan al-Basri, rahimehullahu ta'ala, pripovjedalo mi je 70 ashaba Allahovog poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam da je on Muhammed sallallahu alaihi wasalam uzimao mesh po mestvama, da je potirao svoje mestve prilikom uzimanja abdesta. I na osnovu ovoga islamski učenjaci su složni da je dozvoljeno potirati mes po mestvama svejedno da li to bilo u zimskim danima ili ljetnim danima, da li postojala potreba da se potiri po mestvama, da se mestve ne skidaju, ne znam, zbog hladnoće ili slično, ili ne postojala potreba. Mes po mestvama je olakšica u islamu i mi olakšice u islamu koje su potvrđene, koje su propisane, za koje postoji dokaz iz Kur'ana ili sunneta ili jednoglasnog mišljenja islamskih učenjaka trebamo koristiti kao što koristimo i ostale propise. Brojni hadisi kao što rekoh ukazuju na osnovanost ovog propisa. Jedan od hadisa jeste i džari, hadis Džarira ibn Abdillah al-Beđelija radijallahu ta'lan koji kaže vidio sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da je obavio fiziološku potrebu, a zatim prilikom uzimanja abdesta potrao po mestvama. Kažu kasnije učenjaci koji su došli iza ashaba, dakle učenjaci iz reda tabina, kažu ovaj hadis nas je divio Zašto? Zato što je Džerir ibn Abdillah al-Beđeli radijallahu talan prihvatio islam i prenosio hadise od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasalam nakon objavljivanja sure Al-Ma'ide, konkretno nakon objavljenog šestog ajeta sure Al-Ma'ide koji govori o propisu abdesta, koji govori o abdestu. Dakle, ovi hadisi koji se prenose o meshu, prenose se nakon objavljivanja propisa o abdestu nakon što je bio propisan abdest. Da neko ne bi pomislio da je mes važio prije abdesta pa je dokinut sa ajetima o abdestu. Ne, dakle, hadisi koje prenose ashabi Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam, a govore o meshu po pomestvama, prenose se iz doba nakon propisa, nakon propisivanja, nakon objavljivanja ajeta koji govore o abdestu. Dakle, nema nimalo sumnje, kako kaže Imam Ahmed Rahimehullahu Teala, u osnovanost, propisanost, dozvoljenost mesha po mestvama. I od upute, od sunneta, od prakse Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallame je bilo da ukoliko bi mu se mestve nalazile na nogama, kada bi uzimao abdest, potjerao bi po mestvama. Ne bi skidao mestve da bi prao noge. I ukoliko na njegovim nogama ne bi bilo mestvi kada bi uzimao abdest pravo bi noge. Ne bi prije uzimanja abdesta oblačio mestve kako bi tokom uzimanja abdesta potrao po njima. Dakle, ukoliko na našim nogama postoje mestve, odnosno čarape i slično ono što zamjenjuje mestve, kada uzimamo abdest, možemo potrati po njima. I to je od sunneta. Allahovog poslanika alaihi salatu sam. Ukoliko na našim nogama se ne nalazi ništa, onda kada uzimamo abdest, onda peremo naše noge. Prilikom mesha potiranja po mestvama potrebno je voditi računa o pojedinim uvjetima ispravnosti mesha po mestvama. Od tih uvjeta jesu i sljedeći. Da se mestve, dakle bilo one od kože, od platna, od vune, bilo one čarape, da se obuku na abdest, kada čovjek ima abdest. Uvjet da bismo kasnije, kada uzimamo abdest, nakon što ga izgubimo pa ponovo uzimamo abdest, da bismo mogli potirati po mestvama, po onome što se nalazi na našim nogama, neophodno je da te mestve obučemo kada imamo abdest. Zbog hadisa Mugire radijallahu ta'ala koji kaže bio sam na putovanju s Allahovim poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wasallam, pa kada je uzimao abdest, ja sam mu pomagao prilikom uzimanja abdesta i kada je došlo do trenutka pranja nogu, ja sam htio da mu skinem mestve s nogu, kako bi on oprao noge, pa je rekao da huma fa inni adhaltuhuma tahiratejni fa mesaha alihima. Rekao mi je, ne skidaj ih, ostavi ih, doista sam ih ja obukao na abdest doista sam ih ja obukao na abdest, pa je potrao po tim mestvama. Dakle, jedan od uvjeta mesha po mestvama jeste da se te mestve obuku na abdest, kada osoba ima abdest. Zatim, te mestve moraju biti dozvoljene, moraju biti halal. Prije svega, dakle, da taj koji potire po mestvama, da je na halal način nabavio sebi te mestve, da ih nije ukrao, i slično. Zatim te mestve moraju biti izgrađene, sačinjene od dozvoljene materije. Ne smiju biti dakle od svinske kože, ne smiju, bi, ne smiju biti od svile i sličnog. Dakle, onoga što je zabranjeno muslimanima, što je zabranjeno jeli, muškarcima. Ukoliko je riječ o muškarcima, ne smiju biti od svile. Zatim, da te mestve na sebi ne sadrže nečistoću, kada potjerimo po mestvama prilikom uzimanja abdesta i dođemo do trenutka je li pranja nogu ili potiranja po mestvama, trebamo je li voditi računa da naše mestve budu čiste od nečistoće, od nečistoće i također od uvjeta ispravnosti mesha po mestvama, potiranja po mestvama, jeste da vodimo računa o vremenu tog mesha, o vremenu tog mesha, a vrijeme potiranja mesha, dakle po mestvama, jeste za onoga koji je kod kuće, koji nije na putovanju, njemu mesh važi 24 sahata. Dakle, dan i noć u potpunosti, u cijelosti, 24 sahata. Dok onaj koji je na putovanju, njemu je dozvoljeno da potire po mestvama 72 sahata, odnosno 3 dana i 3 noći u cijelosti. 3 dana i 3 noći. Dakle, kada se kaže 24 sahata, misli se doslovno na 24 sahata, a ne na 5 dnevnih namaza od sabaha do jacije. Ne, već od sabaha do sabaha, 24 sahata. Dakle, jedan od uvjeta mesha po mestvama, da bi taj naš mesha po mestvama bio ispravan, jeste da vodimo računa, da potiremo u tom periodu. Ukoliko smo kod kuće, da ne potiremo duže od 24 sahata i ukoliko smo na putovanju, da potiremo u tim granicama od 72 sahata. Dakle, da ponovimo od uvjeta ispravnosti mesha po mestvama, jeste da te mestve obučemo na abdest, kada imamo abdest, da te mestve obučemo, također da te mestve budu naše, da ne budu jeli, otuđene od nekoga, da budu sačinjene od dozvoljenog materijala, da se na njima ne nalazi nečistoća i da vodimo računa o vremenu našeg mesha po mestvama. Pojedini islamski učenjaci postavljaju još druge uvjete, da bi mes po mestvama bio ispravan. Uvjete, dakle, tih mestvi, da one moraju biti od kože, da ne smiju biti pocijepane, da moraju pokrivati nogu do iza članka i slično, čime se otežava, dakle, ovaj propis. A ovaj propis jeste, kako rekao na početku, olakšica u islamu. I nije zabilježeno nigdje da su naši Pravni prethodnici imali uvijek nove mestve, da pa su te mestve uvijek bile od kože, da nigdje nisu bile pocijepane i slično. Ono što je potvrđeno i što je sigurno jesu dakle spomenuti uvjeti e, mestvi da bi se po njima moglo potirati, potirati prilikom uzimanja abdesta. Kako se potire po mestvama? Kako se potire po mestvama? Potire se jeli u što je god moguće više u cijelosti, dakle da se potre gornji dio noge, gornji dio mestve, od vrha prstiju, nožnih prstiju do gore, jeli prema cijevanici, dakle do iznad gore članka. Što je god moguće više da se rukom zahvati gornji dio mestvi. Ne potiru se mestve ispod noge, dakle ispod tabana, niti pete, već potire se samo gornji dio mestvi, odnosno gornji dio noge. Kako nam kaže Alija radijallahu ta'ala an, kada bi vjera bila i kada bi se vjera uzimala iz razuma, kada bi se vjerski propisi, jeli, analogno, odnosno, jeli, razumski zaključivali i donosili sudovi, jeli, na osnovu razuma, onda bi se potirale mestve ispod a ne odozgo, jer čovjek ukoliko hoda, jeli, ono što se prlja, ono što je izloženo više prašini, jeste donji dio, donji dio noge, donji dio mestvi. Pa bi dakle to trebalo potrati, odnosno na takav način oprati. Međutim, kaže Alija radijallahu talan, vidio sam Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam da potire gornji dio mestvi da potire gornji dio mestvi. Na osnovu ovoga i brojni drugih hadisa potire se dakle mestva po gornjoj, gornjoj strani. Ne potire se dakle ispod niti pete. Ukoliko bi neko potrao ispod mestvi, odnosno ispod noge, ispod tabana i, ili petu, taj mesh ne bi bio ispravan. Taj mesh ne bi bio ispravan. Ukoliko bi neko potrao u cijelosti mestve, dakle i gornji dio ispod i pete, to bi bilo pokuđeno, kako kažu islamski učenjaci, ali bi mes, ali bi mes bio ispravan. Što se tiče dakle vremena mesha, kada on odpočinje i koliko traje? Rekli smo, što se tiče onoga koji boravi kod kuće, mesh po mestvama traje 24 sahata. 24 sahata, dan i noć. A što se tiče onoga koji je na putovanju, on može da potire po svojim mestvama 72 sahata, dakle tri dana i tri noći. Kako kaže uh, jedan od ashaba Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, da im je Allahov poslanik alihi salatu wasalam dozvolio da na putovanju potiru po svojim mestvama 72 sahata, tri dana i tri noći i da ne skidaju svoje mestve osim zbog dženabeta, osim zbog dženabeta. Dakle, kada je potrebno da se okupaju. Što se tiče početka vremena mesha, kada to otpočinje mes? Dobro, znamo, 24 sata ukoliko smo kod kuće. Ukoliko smo na putovanju, 72 sata. Međutim, od kada? Da li od onog trenutka kada smo obukli, kada smo uzeli abdest i obukli mestve na noge ili od nekada drugo? Ispravno mišljenje jeste da mesh po pomestvama odpočinje trajati od onog trenutka kada imamo abdest, uzeli smo mestve, obukli smo mestve na svoje noge, imamo abdest pa izgubimo taj abdest i nakon toga uzimamo novi abdest pa potirimo. Dakle, mes po mestvama nastupa i odpočinje od prvog potiranja po njima nakon izgubljenog abdesta dakle, od prvog potiranja po mestvama nakon izgubljenog abdesta. Imali smo abdest, obukli smo mestve i imali smo taj abdest nekoliko sati, izgubili smo abdest, došlo je vrijeme, ne znam, narednog namaza, trebamo se abdestiti tada kada se abdestimo i prvi put, dakle, potarajmo po mestvama od tada, od tada otpočinje vrijeme mesha po mestvama i ukoliko smo kod kuće važi nam 24 sahata od tada, ukoliko smo na putovanju važi nam 72 sahata. Dakle, na ovakav način upoznajemo se s propisima mesha po mestvama. Ovoliko možemo da potiremo i to je dakle olakšica i to nam je dozvoljeno i to je dakle od upute sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Možemo dakle da prilikom uzimanja abdesta kada dođemo do trenutka pranja nogu da ne skidamo svoje čarape ili ne skidamo svoje mestve od kože i slično, već dakle da potaremo po njima. Čak pojedini islamski učenjaci ovo pitanje mesha po mestvama spominjali su u knjigama Aqaida. Spominjali su u akajskim knjigama, u knjigama koje govore o vjerovanju, o ubjeđenju. Zašto? Zato što su pojedine frakcije koje se pripisuju islamu tvrdile da nema mesha po mestvama. Da nema mesha po mestvama, već ima samo mesh po nogama. Dakle, noge se ne peru, već se potiru noge. A nema potiranja po mestvama, dakle to nije ispravno. Zbog toga su islamski učenjaci kao odgovor tim frakcijama, zabludjelim frakcijama, spominjali ovo pitanje u akajskim knjigama, u knjigama koje govore o vjerovanju i ubjeđenju jednog muslimana i spominjali su riječi imama Ahmeda, doista u mome srcu nema, ama baš nimalo sumnje o dozvoljenosti mesha po mestvama, o dozvoljenosti potiranja po mestvama. Dakle, neophodno je da mestve obučemo na abdest, kada imamo abdest. I takav je slučaj ukoliko želimo obući druge čarape. Dakle, imamo jedne čarape i možda nam je hladno, pa želimo obući druge čarape. Da bismo mogli potirati po tim drugim čarapama, da bismo mogli uzimati mesh po tim drugim čarapama, te čarape moramo obući kada imamo abdest. Te druge čarape moramo obući kada imamo abdest, da bismo dakle mogli potirati po njima. Ukoliko imamo abdest i ukoliko smo već uzimali mes po mestvama, skidanjem mestvi ne gubimo abdest skidanjem mestvi ne gubimo abdest. Dakle, ukoliko smo, ne znam, dva, tri puta uzimali abdest za dva, tri namaza i svaki puta potirali mes po mestvama, uzimali mes po mestvama, kada dođe, dakle, naredni namaz, mi skinemo mestve, skinemo čarape i klanjamo onako bosi, bez ičega nema ama baš nikakve smetnje. Skidanje mestvi s nogu ne kvari abdest. Isto, kako smo govorili u prethodnim emisijama, kao što e, kraćenje noktiju, šišanje pod abdestom ne kvari abdest. Nigdje u fikskim knjigama ne spominje se da dotično utiče na gubitak abdesta. Šta kvari mes po mestvama? Šta kvari mes po mestvama? Prije svega, dakle, mes po mestvama kvari abdest. Dakle, ukoliko je potrebno da se okupamo. Dakle, desi nam se ono zbog čega se moramo kupati. Kako je došlo u prethodnom hadisu, Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam nam je dozvolio da uzimamo mes po mestvama kada smo na putovanju i rekao je da ne skidamo mestve osim zbog dženabeta da ne skidamo mestve osim zbog dženabeta. Dakle, kada je potrebno da se okupamo, onda moramo se u potpunosti, u cijelosti osloboditi od sve naše odjeće, dakle moramo osloboditi i naše noge od mestvi. Pa tada dakle moramo skinuti, tada moramo skinuti mestve sa svojih nogu i time prestaje nam važiti mesih po mestvama. Dakle, ono što kvari mes po mestoma jeste sve ono zbog čega se trebamo okupati. Dakle, dženabet, pojava hajda ili nifasa kod žena. Zatim, ukoliko skinemo mestve, ukoliko skinemo mestve kada nemamo abdest, ukoliko skinemo mestve kada nemamo abdest, tim skidanjem mi kvarimo svoj mes po mestvama. Dakle, ovdje ponovo napominjem, skidanje mestvi kada nemamo abdesta. Ne znam, ujutro smo se abdestili i obukli čarape ili ono što nam predstavlja mestve i abdestili smo se ponovo za podne namaz, za ikindiju namaz i slično između ikindije i jakšam namaza izgubimo abdest, ne imamo pri sebi abdesta, pa u jednom trenutku skinemo mestve sa svojih nogu. Tim skidanjem gubimo mes po mestvama. Kasnije za akšam ne možemo se abdestiti i potrati po mestvama. Ako bismo ponovo obukli te mestve, kako ćemo ih obući? Ne možemo ih obući, jeli? Na abdest, jer nemamo abdesta pri sebi. Kasnije, kada uzimamo abdest, moramo onda prvo oprati ponovo noge i obući čarape ili mestve, šta nam već jeli, predstavlja mestve, obući te mestve i ponovo, dakle, od tog trenutka, odnosno sljedećeg potiranja po mestvama, jeli, nastupa nam mest po mestvama. Dakle, ovdje je bitno napomenuti skidanje mestvi kada nemamo abdesta. Da skinemo mestve, kada imamo abdest, nemamo baš nikakve smetnje skidanje mestvi dok imamo pri sebi abdest ne kvari mes po mestvama. Možemo dakle skinuti jedan put, dva put, tri put, nema nikakve smetnje da skidamo mestve koliko god puta hoćemo, ali pod uslovom da imamo abdest pri sebi. Onog momenta kada skinemo mestve sa svojih nogu, a nemamo abdesta, tog momenta prestaje nam važiti ova olakšica potiranja mesha po mestvama. I svakako, dakle, ono što kvari mesh po mestvama jeste da nam vrijeme mesha po mestvama istekne. Dakle, ukoliko smo kod kuće, da istekne, da prođe 24 sahata. Ukoliko smo na putovanju, da istekne 72 sahata. Nemoguće je, nije dozvoljeno, nije propisano, neće nam biti, dakle, validno da više od 24 sahata ukoliko smo kod kuće potirujemo po mestvama. Dakle, dobro vodimo računa od kada nam je počeo teći mes po mestvama, od kada nam važi mes po mestvama do kada. Dakle, ukoliko potirujemo duže od 24 sahata, to potiranje duže od 24 sahata po mestvama ukoliko smo kod kuće nije ispravno i samim tim i taj naš uzeti abdest nije ispravan. Dakle, mes po mestvama je punovažan propis, na njega ukazuje sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wasalam jednoglasno mišljenje islamskih učenjaka i kroz hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam možemo naći određene uvjete tih mestvi po kojima možemo, možemo ili potirati. Analogno meshu po mestvama. Imamo i mesh po gipsu, po zavoju, i slično. Dakle, ukoliko prilikom uzimanja abdesta neki od naših dijelova tijela koje trebamo oprati kod abdesta prekriveni su gipsom ili zavojem, kada uzimamo abdest onda samo po tom zavoju potaremo po mišljenju jednog dijela učenjaka. Po tom zavoju, po tom postavljenom gipsu samo ćemo potrati sve druge dijelove tijela ćemo oprati, dok onaj dio tijela koji je prekriven gipsom ili zavojem, njega ćemo, njega ćemo potrati. Za razliku od mestvi, kod zavoja, kod gipsa, nije uvjet da taj zavoj zamotamo kada imamo abdest, da taj gips postavimo kada imamo abdest, ne znam, ljekar, doktor, treba da nam stavi gips, a mi kažemo sačekaj malo dok uzmemo abdest pa mi onda postavi. Ne, Dakle, kod zavoja, kod gipsa nije uvjet da se ima abdest prije nego li se on stavi. Niti je, dakle, vrijeme potiranja mesha po tom zavoju, po tom gipsu ograničeno. Već se, dakle, potire po njemu prilikom uzimanja abdesta sve dok postoji potreba za tim potjeranjem. Dakle, nije moguće skinuti gips, nije moguće odmotati zavoj. Ukoliko bi se skinuo gips, odmotao zavjet, naudili bismo jeli, tom dijelu tijela. Dakle, analogno meshu po mestvama dozvoljeno je također da se potire po zavoju po gipsu ukoliko su oni s opravdanjem postavljeni na dotične dijelove našeg